legegek kugek sak dulita emel emel ah, anak anu nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nolo garing padha rajo sak praptamu garing anakku mbarep cah bagus Eh, sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Dole. Nunamit pasang Kalimantan bi tinepihna ing ladone dumeweng tawang tuwang. Kanjeng Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungaming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ayo ah, ya tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Le. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Eh, prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Eh iya, iya. Eh, Petruk padha rarjo sak prap tamu. Pangestunipun bapak wilujeng bekti kula kunjuk, Pak. Eh, iya, Petruk tak tampa. Pangestune bapak tampa nono ya tole, lho pundi engko jimat paripih. Dayan ana ing kasantosan. Paring pangestunipun bapak. Wilujeng nereng sambikala ayam. Lho. Barayah kok ayam? Ah, ayah. Kem dadi atlet yo. Heeh. Ah, ah. Lempar lembing. Apa, Lempar lembing. lempar lembing ora sumuk pak eh ya iso ora apa-apa neng kene pancen tak gawe kepenak kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku eh tata kramamu ora mbok tinggal bagong nggih pak prayoga nunggon mulungguh sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun bagong bapak ya ngene ya tole mesti wae kowe kaget Opo to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ning Karang Kadempel kejut raos sing manah kula Pak daya-daya kula ngampiri Petruk tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya menawi keparang kawedhane ngangkatah tu wonten kababarna nang mrewi wadi tumraping para para tetangga lan para kawula padukan karang kadempel monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan catur netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semantun ugi kula, Pak. Nyadung dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semantun ugi kula, Pak. Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir? Gong tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Ambok menawa bapak iki wis tuwa kok. Keparang kemputra pun Bagong cuma dong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Eh. Darada maju le padha sowan iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora ning ya ngembet marang eh kawula sak desa karang kadempel kene. Mula rada maju nggon musuhan nala garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Andra hinggang Kusitorm Kasiling ah, Samirono merik sekar gadung ko ngas gandanyo oh. baweh raras renaning driya om om om om Petruk lan kowe Bagong. Eh. Oh, bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Eh, dene aku minangka dadi pengareping desa Karangkadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Oh. desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki Eh, kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karang Kadempel. tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budhelan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik aja banget gampang rumangsa rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup seneng tok ki ora cukup kanggo jaga huh? sing wis diparingake dening pamarentah. Pamarentah, pamarentah. Ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadhumadi saka alam nanging uga panggula wentaing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake ah, kapinteran ya kuwi karang kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene mula wajibe kuwi padha dijogo carane njogo supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang lha kuwi eneng pundake sapa kuwi eneng tanggung jawab, jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel aja diya diniya aja padha regejegan tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine ning akhir-akhir iki Semar kena omong ya ora nganggo basa sastra barang. Heh, sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasane nganggo sastra-sastranan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, wara kaya wisatawan. Wisatawan kok. Eh, para-para sing padha rawuh ana ing Karang Kadempel kok katon sudo. Iki jane eneng ngopo? Nala Gareng Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng ngopo? Eneng masalah apa? Moro gage matura. Kina aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur Ya ora apa-apa aku tak matur. Ha, ah, piye? Merga penemune para-para sing padha ah golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Eh, durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggula wentahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha gawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Eh Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jeneng iki? Eh uh, ana pembelaan saka aku. Heeh. Aku buka toko tas ki ning tanah tanahku dhewe ning gon-gon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok se sopir bis sing gowo tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rezeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kuwi ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arep mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg, timbane akeh ming sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithene ngajeg. Ah nek sithene ngajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan, ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lin dodo kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Ana pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak iki bakal ya dadine ora apik nek kompak nyawiji tunggalan iki apa wae wis to sing bagot sing abot bakal dadi enteng sing angel mesti bakal dadi gampang lho ya ra sithik akeh disyukuri aja malah oh iya ngono lho aja terus kaya entuk rezeki akeh terus ora brebel sithik-sithik oh nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca ora ndek sedulur ah, ha iya terus ha iya wis saiki kudu kaya ngono siap wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga merga eh iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Eh lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani jadilan kuwi nyembah setan. Eh sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Eh, dugangane cangkeme kuwi wong. Hmm? Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi yo, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa becike nggon endi alane nggon apa kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip ngono lha kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe mongko kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa ha uteke wis kualik nggih Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan Eh, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Hm? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Jogo. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo dong nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang. Kowe ora ndhe tangga, ora ndhe kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Hm? Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendaleni diri, terus mung rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng lha itu. Sopo? Sopo? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arti kampleng ora. sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol garing iki to. Kowe iki ape lho, reng dadi celeng. Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nen, trampil yang munjukin mula aja. Wiki ora apa-apa, ne? Wis toh, ora apa wong kuwi ming budaya. Jerone ngatimu, aja nganti kowe percaya karo kapercayaan ini. Ya kejobamu percaya marang pangwasanin gusti ngakaryo jagat, ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Siti-siti ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, rek waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Heeh. Ngono lho bener. Bagong karo wong kucuk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora san dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Oh, wis kowe iki jati diri. Iki budayamu kok arto ogreh-ogreh. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale ki cukup. Sik to, kose. Kose. aja sana susah. Kuwi kok njur cicit-cicit bangun cicit bangun. Ah, jian wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo iso apa? Pokoke bakule tas pojokan kae wong e mblegentong dhewe aja. Heeh. Wanto. Ha iya. Cicit-cicit bangun bangun. Heeh. Semar nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane eh jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Heeh. Mergo mbungan bangun, bungan bangun. Ngladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki pecah, candhase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Gong. Malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe. Kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Ku nek kowe ana ning streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jejerke beda. ora ana tokoh tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ene. Eh, Ngomong e karo iso wae kene iki. Wis dase kesel. Hmm. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piai Manding ki piye? Kowe dititimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ah iya. Kabeh iki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong sen iki ngene iki, Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresno karo pepunden-pepundenku sing lenggah ana manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ah, ah, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ta piye? Yo. Apa si Wanto ae dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aduh. Lidike ra jamak-jamak. Heeh. Eh kok sik Bangun ku ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat meripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan. desa loro dadi desa selu dadi sak kecamatan dadi sak kabupaten munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe bener Pak menika ling terus kersane bapak pripun niki anak-anak mung kari nderek anak-anak mung kari manut kersanipun bapak Semar nggih kersane bapak pripun kula kantun nderek nggih kersane bapak pripun kula kantun nderek aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni syaratipun menapa Pak pun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon nurunan semen loro-loro? Semen loro-loro bung apa ora? Ayo bantu Bapak. Kowe wedi, Reng. Sakrit. rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Ademel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa ta, Gang Aku iri karo kowe. Ha, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh, jantenan kowe iki. ngene kak suwe-suwe guys ah, ben ora apa-apa kok. Ha <laughs> ah, iya. Ah semono gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wong iki senane ngopo to. Heeh. Ah, Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok uruan U. Apa kok jaket kok uruan U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane bapak, eh aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe in iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin karang kadembel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh. Sinuwundarawati sing kagungan Eh, Eja. Anakku telu sing sagung rana sapa? Waduh aku nek tekan ngadu-adu iki awakku ah, dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Eh Bagong ngopo? Aku iki mah gejala bisu ya, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong ini, gejala bisu ki penyakit iki aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa eh siji Sekar Wijaya Kesuma loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada nggih angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe Nenggala karo Alugoro telung pusaka utawa papat cacahe kuwi din anu gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, ah pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Si jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabo, Ah kaprapan tining sang nalendra tama mangu-mangu nengi, lerwu sing duka cita perputi mandana raras ing O, oh. dereng ngantos pariko sami Balwacana. Kasaru geger njaba sami alok yen tono priyagung rawuh. Sintening kemparung prapting wonten ing padukan Karang Kadempel, minggah madaning pendhapi padukan menika to lancur-lancur Pandhawa. Kapandhekan Bambang Antasena, Raden Garukaca, Raden Hanantorja, Raden Abimanyu, Raden Irawan, miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat. Ah, lah kok ting gruduk? Huh, ah, tak kira kawula karang kadempel tole ndara daramu lancur-lancur Pandhawa. Padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh. Ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Karkaca ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki loro satresnani ndara-ndara ro bapak. Ndara wis ndara Antarjo ndara Karkaca Abimanyu ndara Antarjo tekan kene. ketuane mesti ngarep dewi ya, Tru. Mm Heeh. -hmm. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garkaja, Kakang Antarjo, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo yo yo yo grutu grana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ha krungu ora apa-apa. Wilujeng, Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wo. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Eh, nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatut Kaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Eh, Ndara Antarja kula tampi. Nono Gareng slamet. Mengitunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. piye rek jane ora trima atiku aning bose ha iya wis ora apa-apa wilujeng darantasena bekti kula kunjuk yo tak tompo rek garing podo slamet pangestripun ndara kan kanca nulu garing podo slamet pangestripun ndara abimanyu wilujeng nulu garing podo slamet podo kok plada podo slamet pangestunipun wilujeng bekti kula kunjuk yo tak tompo Ndara bisa ngeni bekti kula nggih, Den. Petro tak tampa pangestu ku Tamarnono ya Petro nggih. Ndara Antasena ya Petro tak tampa pangestu ku Tamarnono nggih. Ndara Garukaca ya Petro pangestu ku Tamarnono nggih. Ndara Abimanyu ya ya Petro pangestu ku Tamarnono. Ndara Antarja ya Petro pangestu ku Tamarnono. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula kula idem. Lho. Kok mengidem kakean cangkem, Tru? Eman-eman eh, isih nggo nyambut gawe terus e. <laughs> Awe iki lumantamu eh, swara kok dieman-eman. Ndara wisanggeni ndara Antarjo ndara Gatut Kaca ndara Antasena ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampo! Wis. Ngawur. Eh, pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa eh enten wigati? Siwa Semar. aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa. Eh, sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? <laughs> Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku kuwi. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. <laughs> Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku. -kadang Kakang Antasena kakang gawe cara kantor jo. Karo Kakang Abimanyu Prapto ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal jumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendopo padukuan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Woi, woi. Kowe. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Eh Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksude? Mangku sang Hyang Rembulan. Wo, krunguku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya yang Rembulan kok dek wulan ora. Monggo bareng tak caketi. para putra kena dayaning Sang Hyang Rembulan wekasan salirane Kakang Antasena Kakang Garwaca Kakang Turja Kakang Abimanyu melu mawa cahya Siwa iki werdine apa mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randhugumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka lan apa ta wigatine yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Lah. Eh, pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki Petruk Langge. Heh, aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho, Siwono Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwono Yantaka bakal duwe karep. Eh, kula niku rak ming kepengin bangun desa. Kula niku ming kepengin bangun desa ning Sarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa wilaku tak takon? ing ngatas dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi balas barasa murat. Heh, nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawa, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha Pak. Eh ora. Oh, asem. Ya. E. Nek kompak semar karo aku gak plotroke katoke. Aja kok. Gak kompak karo bapak nek arep diplotroke katoke. Taboki bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syaratte kuwi aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu yang budal golek syarat wo, aku yang golek syaratte supaya kalaksanan pambangunan ing desa Siwono Yontoko, ah, lho niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji, Sekar Wijaya Kesuma, loro pustaka James Klimasada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidom, rasa kuwatir. Aku ro kowe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa aji are kabeh? Ora kasar kaya ngono kuwi, lawitena. mungsuhmu nek wani karo wong Darawati aman setyaki lho. Aku ki ra di rumah cilik. Aku ki ra di, aku rasa-rasa ki ra wedi kok. Aku rumedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakno, tre. Tre, hmm, rungake. <laughs> Wah, kumetrenteng juan ora. Ye, kowe lagi, lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo hmm. Suwanto. <laughs> Agamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Hmm. Tak mut. <laughs> Mesti risi. Heeh. Kuwi. Mengko didum. Lah terus sing ning Amarta, sing ning Amarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong Den Pandhawa. Sapa? Kakang Garuca karo karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuca karo Kakang Abimanyu. Oh, oh iki rak anak emas. Nganggo suwan negara Amarta. Wo. Wo. Wo, ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok, cocok. Lah terus sing nang Mandura, sing nang Mandura Kakang Unturjo. Ora ana kancane, ben kancane Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ni awake rada meriang e. Gong, ming nang Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Bala dewa e, Trok. Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngambil nenggala kali alugara. Kepiye? Matane ora mlek. Nenggala disine dugang cangkemu, Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu si asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho lho lho tangane tikle mipraple kira sikile becik kon tekan mendro ya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul ndara antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan lho ana ndi dhewe wae wani nggih nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocok iki mung Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha ah, iya. Eh, wis rasa disilaki, rasa disilaki kudu sago, kudu sago. Eh, Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara. Prateng suku ning argeram kang tumingal.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 Sakwise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Heeh. Pate sengkune mau ketoke melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajae. Sajake ayo. Wong iki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik to, Tru. Heeh. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuh Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh, penemban wilujeng. Ah, gandak mlekuduk suaru gembol sumarante, sumarante. Ya ya Semar, slamet tekaku. Pengestuku tampan ana ya Semar. Eh, kula pundi nggo jimat. Tuna, bekti kula kunjuk. Nolok garing tak tampa pangestu tamanana. Nun inggih, sangat anggen kalau muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya, Petro, tak tampa. Pangestu tamanana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestu tamanana ya Bagong. Nun inggih, sangat angin kalau kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. <laughs> Ngapunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Hmm? Nggih nyuwun ngapunten karang ya wing takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampan ana. Eyang Penemban, bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. kula pundingga jimat eyang dadi kula kunjuk eyang iki kaya suarane gatut kaca radio ora permana ngono mlebu ana ing padukan karang kadempel iki ingkang wayah ing pringgondani pangestuku tampan ana garo eyang dadi kula kunjuk lho iki kaya suarane antarja inggih pangestuku tampan ana Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepura nyata. Pangestuku sampean ana Irawan. inggih kanjeng yang kanjeng yang kulung nyung bekti kula kunjuk iki kaya suarane janaka inggih bekti kula kunjuk kanjeng yang tak tampa janaka pengestu ku tampan ana wah oh cangkeme bagong iki senengane bebeda kok gong seneng ya aku <laughs> ayo pendhita gleleng ning mripate lamur heeh dadi ora nek dinggo dolanan ki iso wong ora ana janaka kok ya iki kaya kaya gandul kaca kaya kantor jae berarti wis rampet ta oh ya wong mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodo kae dina irante kae iku nek ora permono sapa-sapa terus dipasang eh penemban enten apa rawuh wonten ing karang kadempel iki ngene ya semar Prantaku nang karang kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kula wargamu lanak anak-anakmu kabeh para panakawan Dene ndungak engko Praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacar itu anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Eh, nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menopo? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dirangke kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangko sanggiwang rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kelawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika sanggiwang candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pun, sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. tumule dawuh karo aku supaya sawana ning arang kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejo bamung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gurung Astina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kowe pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan wonten pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Ah, lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Mm Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo begawan Durna kuwi. ra gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa mboyen? Bapak iki amboyen. <laughs> Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gak omong, Pak. Ha engko nek begawan Durna nesu perkara aku ora gelem neng Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Teng pendhang iki. Hus. Kowe oh, iki go ngaruh kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatutkaca ana, Ndara Antarjana. Nanging kon Jata Sidurnae. Sagung nggih, Den. Hmm. Hah? Hmm. Sing tetek ta. Rasah ora ndirasa kepenak. Sago, ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah turu kena dikandani nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi kosek kosek Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sumaning Gustina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngopo? Mecah sirahe Bagong apa piye? Kaegong. Arep dipecah siramu. Wah, pecah sik to. Iya. Ora ngawur ning Sang arep kok ana orang apa ngepok diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Aku bapak kok ya manut ki piye Kok ya oh, iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Ah. Aku gedhe kok. Ah. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Ah. Nuhun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujutake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Neng nganti desa niki kula tinggal, eh napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngasane menan anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika? Jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup, ngono nek rampung, kowe njaluk bayar pira? Hm? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliat. Aja meng miliat yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Dirudana. Nek kowe nopo duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki iso mbangun pendopo? Iso mbangun teras? Kowe iso tuku kendaraan? manganmu sepentina ora ming sego jagung ning beras raja lele nek kurang enak ya raja kutuk kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani iso nglakon kabeh paton kowe gelem tetak ana negara Ngastina kowe gelem suwan ana Gustina nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina Semar ora jeneng aku ngancam lho ora jeneng aku ngancam ning opo kelakon aku urudo peksa karo kowe eh nuwun sewu napa sampean boten menggalih Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh belani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Hmm? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakemne aku wis ana anak mendhoki aku wedi kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha pari ana Yantaka. Ngandel ora. Eh, bocah iki arep ngopo iki? Hei, hei, hei, hei. Kerar metendeng, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna. Loh, iki Bakong. Heeh. Mm -mm. Are ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Seman nek tekan negara Ngastina jeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tau wae, Seman niku mata duwiten. Saman tau ngerti loh Semar niku teng putih-putih jaluk bayar. Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus jaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku montor duiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh negara ngestina. niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa mongko syaraté angel syaraté kudu digayo nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak Wah. Edian Bagong kata-katanya ampe meneng sik Antasena. Wah. Pak Totok dasmu lho kowe. Eh. Kowe lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ah, Ana nggurine Durna eh. Nun ngapunten niki lagi serius sampun di ampun dikisro omongan kula. Ana terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudo peksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa? Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa wae wedi karo aku apa meneh bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandawa aku ora wedi nun sewu lho mulutmu harimaumu ora omong nganggo dipikir ngaten nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe nek sampeyan ngendika sampeyanake dhewe ngrekoso urip sampeyan teng negok teng karang kadempel terus kowe arep ngapa Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku mergo kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis lawe taun. Gong. Kuwi sapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kuwi apa itu, Tru? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kuwi goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek nomong. kene iki ya karo mikir padake terus kok bar limbukan kilang kilo ngar ngopo iki wah tenan dijaluk nes dite ha ah, iya iku mulo digawe masalah durna ora wani tak gawe supaya wani ben mengko ana terusane konjur padake ora ganggong ganggong lha nek ngono kowe wani karo bahan durna sing tak wedeni apamu bagong gandeng aku tak gombok wis celengan Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu jowo, metu jowo. Ah, ora bakal wedi ae. ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sa ngerti ku ming sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Heh, uh, wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbilani bapak to. Bantu karo bapakmu rambilani. mbelani. Ha saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sago mundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu lembangun bangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Jiar wae. Ah. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ora pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya ya ya maju Kaya inspektur rasane. Darata sino? Apa, Kong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula, kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Okay. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara gadut kaca. Iye. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garkaca ndedol saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang kademel niku kebawah, ke perintah negari pundi? Namarta. Karang kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning karang kadempel sapa? Kula ali Bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garu Koco, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara karang kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diwar. <laughs> Eh, dongaku kabul. Kowe donga apa, Tru? Asem e. Ndaran Tarjo? Iye. Saman nggih mboten kurang nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, nggih, Bagong. Ndara Bimanyu sayangku cintaku. Ndara Bimanyu. Apa, Bagong? Sampean tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Bantu apa? sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbilani nek aku mbilani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Okay. Iya. Aja kaya ngono, Yai. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Hmm. Kandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Hmm? Terus aku njaluk malah ya, Pak. E arne ndi? Metuke kula wae. Alakonane dhewe. Pak ladenane dhewe. Tak tandangane dhewe, Pak. Eh, kok njewewek njewewek cangkeme ora ngematke ya cangkemku ki sariawan oh nek ngomong seru lara e pak Eh eh menjawabane ya pak hmm. eh, yo sing ati-ati eh nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan njuk batine apa mati ora iso urip meneh kok eh, Ayo Pak, nyon pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku. Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Tru. Ya mati ya mati ya, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ra jamak-jamak nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Lah, apa? Nah, aku mati aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. eh, edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh, dadi kaya ngene kae, Pak. Nyon pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajing. Endang sagong ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah e, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Eh, mulane pitike do bubar kabeh. Eh, lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe kejak omong aku? Ora sayang karo aku, aku abdimu ora tok belani kowe. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Onturjo, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem itu mbebeda aku. Tak plotroke kathoku, aja aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis tratapan lho. mangkel aku nek carane ngono gronaga aku nek lakon Semar bangun desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem iki. E, Stres to, Den? Yo tenan. Oh, asem iki. E? Ah. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah. Ih, kowe waduh. Kok tak pecandas lho, kowe? kok barang gemes aku angsung tenan kok oh, jengkelit barang ora saking senengku enggak enggak gak metu jowo enggak sampean metu jowo metu ndero ya ayo nek ngono metu jowo karo aku oh, bulane do seneng metu jowo ora masalah Wah tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe eh, ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit kalau karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetat ngono kae. Kowe sing sing bosok iki pikirane sing nonton. Wong kowe keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit ta. Nggih, Jan, nggih. Iya. Ngomong to, Kak? Ndara Bimanyu? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Kak Kaco? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Terjo? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara wis sanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Tosno, Kakang Garkoco, Kakang Terjo mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mongko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa menang? macem-macem ora yo nganti rampung iya nganti rampung yo <laughs> nang kene, Gong. Ndoro-ndoro sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iso kewajiban mikir engko bar perang ngadegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku kok tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nah endi? Manut. Sing sarean kok endi? Woi. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Ellos, yo. yo. Sifut.